Драги браќа и сестри, се радувам што сме еве на пред завршетокот на светиот саботен ден заедно така убаво се поклопи времето. Бевме и на соборот во Holiday Inn, а одлично се видовме со сестра Перса и така дојде тајминг. Таман да сме заедно. Не би должел пораката од Господа за сите нас би се состоела, сочинела во насловот вест за твоето време, за нашето време. Секое време имало своја вест, порака. Јас би се фокусирал на веста за нашето време, односно твоето и моето време. Која е таа вест за нашето време. Верувам, многу добро го знаеме, само да се подсетиме. Дека е тоа вест која не била во ниедно друго време. И не била за ниту еден друг народ. И дека Господ дал да се родиш, да се родам, во ова време, да ме е, задолжи со самото тоа што сме родени во ова време, крајот на 20-тиот и почетокот на 21-тиот век од раѓањето на Исус Христос. Таа вест, велам, никој ама никој, и ниту една друга религија, верска заедница, не ја разбрала таа вест, освен адвентистите на седмиот ден. Има многу верски заедници, се спомнуваат над илјада. И ниту една, ама баш ниту една не ја разбрала оваа вест, освен ти и јас, односно адвентистите, на седмиот ден. Ние не сме само адвентисти, ние сме адвентисти на седмиот ден. И тоа е поврзано со оваа посебна вест, што ние сме ја разбрале. од 1844 година, нам многу добро позната година, 22. октомври, Господ даде преку она горко разочарување што го доживеа тогаш, тогашните пионери, во устата сладка како мед, книгата што ангелот, односно адвентистите, ја изедоа, ја ставија во уста, сладка како мед, ама во стомакот горка како пелим. 22. октомври 1800 44-та година. И од тогаш почнува, почнува да тече времето на трите посебни пораки или ангелски пораки. Првите две беа, првите две беа за тогашните адвентисти. А третата ангелска вест е за нас денес. Зошто? Па затоа што за се има време и настапи време на па повелете демантирајте ме на језуитите. Нели дојде папата, прв папа, језуит, сегашниот папа, језуит. А тоа е тесно поврзано со сите настани што ќе отпочнат според библиското сценарио да се одвиваат од неделниот закон. Е, затоа сме адвентисти на седмиот ден. Само подсетуваме. Односно, саботата, оној печат Божији наспроти жигот, кој што многу скоро ќе биде наметнат. Жигот не се става доброволно, туку наметнато. Тоа е толку толку близко пред нас. Значи, од 1844 година и тоа на американскиот континент, не случајно, не случајно јас тоа со, со, со света должност и одговорност го кажувам, нека се тука не знам колку камери. Америка не случајно стана континент место каде што бегаа сите прогонети, Америка не случајно беше избрана за верско пробудување. Верско пробудување. Иако имаше и на другите континенти, но таму се случи она што се случи на 22. октомври 1844 година со Вилјам Милер, милеристите, чекањето на Исус Христос, се беше совршено датумски точно. И не случајно Америка, наместо да продолжи да проповеда за јагнето Исус Христос како последователност од а, протестантизмот и заради тој протестантизам тие беа прогонети и најдоа место во Америка и наместо за јагнето затоа во откровението е Америка идентификувана во стихот од 13 глава, 11 стих, како звер, односно најпрвин јагне со два рога. Јагне со два рога, 11 стих, и видов друг звер, како излегува од земјата, имаше два рога како на јагне. За, за јагнето Христос по почетокот требаше да продолжи до денешно време. Ама каков парадокс, нонсенс, безсмислица, 31. октомври Тоа е денот на реформацијата, односно Мартин Лутер за чукува на катедралата од Витенберг 95 неправилности на тогашната државна црква, римокатоличката, ден на реформација, 31. Америка, на место за јагнето, прогласува ден на вештици. Истиот тој ден, 31. октомври, е денот на вештици. Какво бламирање, какво е, понижување на еден покрет кој што Господ даде да се случи преку многу реформатори, а името Мартин Лутер – ми се чини како да предничи. И не случајно Америка е земјата каде што адвентизмот наместо да оди прогресивно и наместо да проповедаат за јагнето Исус Христос денес во таа Америка се случуваат работи кои што за нас, адвентистите, се големо разочарување. Например, еден од професорите во Лома Линда адвентистички универзитет и прочуена болница, дава изјава, Библијата би била совршена, само да ги нема оние девет, девет стихови за хомосексуалците или аджувани или оние LGBT денес популарно. Тие девет стиха не ја прават совршена. Професор, и сведоци на хорди на ЛГБТ заедници. Денес се хорди, джган, групи кои е, продреа и во највисоките, а дури и во соседна Република Србија, министерка, таква, јавно декларирана, не е единствената. И премиери на влади, министри, се сеќаваме за случајот за уништувањето на Содом и Гомор. И уште не беа легнати, а граѓаните Содомјани на Валија, хорда, околу куќата, старо и младо, ве молам, истава слика е денес хорди навалуваат на вратата. Старо и младо, целиот народ од сите краишта, каде навалија? И викаа на лот, и му велеа, каде се тие луѓе што дојдоа синоќа, сношти, кај тебе? Дај ги ваму да ги запознаеме зашто Адам ја запозна својата жена и таа роди. Ама маш и жена, нормално, ќе има пород. А како беше она? Двајца мажи или две жени нема пород. Ама овие сакале да ги запознаат луѓето, луѓето, а предходно во првиот стих читаме дека тоа биле двајца ангели, сушност луѓе. Тие биле луѓе, претворени луѓе во ангели, тие то, односно ангели во луѓе, то, тие тоа го можат. Значи, посебна вест за нас денес многу брзо ќе се соочиме, е веста на третата ангелска вест. Трите ангели кои почнаа на американскиот континент, тоа се адвентистите. Тие три ангели се духот на проштвото, вели, адвентистите на седмиот ден. Што ниту една друга повторувам, религија, верска заедница, верник, не ја разбрал таа вест, односно трите ангелски вести. И не почестил Господ со разбирање, зашто не ви е дадено, рече Исус на едни, Не ви е дадено. Да разберете. Не е на сите дадено. Ова е благослов, но и одговорност со последици. Ако не им зборуваме на другите за оваа витална вистина – А ова вест за наше време е третиот ангел што во она време велам не било и е, немало досега ниту еден поглавар језуит што го имаме ние денес во нашево време. Третиот ангел одеше по него, говорејќи со силен глас, секој кој што ќе му се поклони на зверот и на иконата негова и ќе прими жиг на челото или на раката своја тој ќе пие од виното на гневот Божји. Ова се последиците. Ако ти и јас оваа вест за наше време не ја објавуваме. Последици се, ќе пие од виното непомешано во чашата на гневот негов, гневот Божји. И понатаму ќе биде мачен, и тоа како ќе биде мачен, и со оние маки Јаковови, признаени и непризнаени гревови, бил на прагот на Божјото царство. И се наоѓа во онаа група на изрешетани, одувани, не би му посакал на ниту еден таков завршеток, каков што Господ сака да ни даде добар завршеток на сите. Имам добри мисли, добри планови, зашто имам добри намери. Господ сите не сака. Но, денеска се случуваат такви работи, силни, страшни работи. Нели збучија народите? нели народите се крена, еве и кај нас овде, во нашава убава земја. Само ова фали. Збучија, се разгневија народите, ама после тоа речта Божја вели, се затресоат и царства, и Господ го пушти својот глас, 50-тиот псалм. Го пушти својот глас од престолот. Значи, само што не е дошол Господ Исус. Само треба вака. Го имаме зверот, го имаме, неделата, неделниот закон, се е спремно. Само на сила да се наметне. И те поставив за стражар. Тоа е таа вест. Те поставив за стражар. Или друга метафора, за пес кој ќе лае. Знаете, има кучиња верни, верни на газдата. Ама има дури и оние мали, ситни, и пекинезерче, и уште помали. Мислиш само се за, за мазење за галење. Ама се толку опасни, ќе ти скокнат, ќе се најдеш во чудо. Додека не дојде газдата. Додека газдата не дојде. И која ќе дојде газдата, која ќе рече, оди таму, или молчи, И тоа ќе ја свитка опашката и ќе рече извини, јас морав да го викнам газдата, да дојде. Јас морав да лаам. И ќе отиде во некоје чоше. Зашто е сега газдата на сцена? Е, тоа е нашата света должност вест за нашето време. Ние мора да му ја објавиме на светот денес третата ангелска вест. А тоа е неделниот закон кој што наскоро ќе биде на сила наметнат. Читаме и за онаа група во Еремија 6, глава, 16-тиот, 17-тиот стих. Господ им рече, зашто има и, и други адвентисти, може би не се на седмиот ден. Иако се навику, наречуваат адвентисти на седмиот ден. Господ им рече вака, застанете на своите патишта, погледнете, Запрашајте за старите патеки. Кој е добриот пат? Добриот пат е речта Божја. И само речта Божја. Вклучувајќи ги и оние девет стихови за хомосексуалците. Зашто, ако Господ дозволил, тогаш тие стихови се во склоп И никој не смее ниту да одземе, ниту да додаде. Последните два-три стиха амандмани на Светото Писмо. Ама денес се обидуваат професори на наши високо реномирани универзитети, кои што мешетарат, одат и кажуваат Што кажуваат? Кажуваат, па, во Библијата никаде не пишува, например, дека жените треба да бидат свештеници. Ама никаде не пишува и дека не може да бидат свештеници. Спрема тоа, може. И тоа ги учат студентите. Некоја нивна филозофија, односно додавање на Светото Писмо. Е, нема додавање на Светото Писмо. Ниту одземање. И затоа не ме чуди што има такви, таков сој професори, па Исус не предупреди и Павле и Петар, целата втора Петрова, втора глава е за тоа. Втора Петрова, втора глава. За лажни, порочни учители. Или, после мене ќе дојдат, рече Исус, рече Павле, волци во јагнешка кожа, кои нема да го штедат стадото. И еве, кога читаме во Еремија 6.16, и им рече, застанете, и погледнете и прашајте за старите патеки, кој е добриот пат? И одете по него и ќе најдете мир, покој на душата своја. А тие рекоа, е нема да одиме по тој пат. Во 17 стих, пак Господ им вели, односно ни вели, само зависно од Нашиот одговор се. Ве поставив за стражари, говорејќи, внимавајте на трубниот глас, а тие рекоа, нема да внимаваме. И ги има такви. Најново, најново, мора да го кажеме тоа, еден наш познат, познато име, но речено е, гревот кажи го, гре, а, грешникот не. Така ли? Ајде, нема да го кажеме името, ама ќе кажеме што е во главата на, на тоа име и, и на тие имиња. Од 15. до 17. јуни оваа година на аеродромот во Хитроу е закажана конференција на представници на 10 унији денес во светот од 4 дивизии на адвентистите на седмиот ден, кои што застануваат отворено во побуна против авторитетот на Генералната конференција на адвентистите на седмиот ден. Па, нели Јуда го предаде Исуса? И го продаде. Да не не изненади ништо. Доаѓа време кога сам ќе застанеш пред Господа и сам ќе застанам. Кога ниту црква, ниту организација, ниту никој нема да стои за мене, ни татко, ни мајка, ни жена, ни маж. Кога сам ќе стојам пред Господа. Зашто ми дал и ти дал вест за твоето, за моето време. Имало вест за средниот век, за Мартин Лутер, имало вест за Римската империја, првите христијани во арени пред гладни лавови, тигрови. Секое време имало своја вест. А ние денес имаме вест Исто за зверови. Значи, ќе се соочиме со зверови. Но, најдобрата вест е дека Исус доаѓа. И дека се под негова контрола и дека нема ниту влакно да, да ни фали. Дека ни нај огладнети лавови нема да му нашкодат на Данило во јамата. Зато што Данило остава на верен и на Седрах Мисах и Авденаго никаква ужарена печка, справи за мачење. Баш на 31. октомври, минатата година, бев во Белград. И видов, го а, фатив последниот ден од изложбата на 60 експонати повеќето беа реплики, односно се вадат, би рекол се вадат, дека на ниједна од тие справи за мачење не било човечко тело, да, дека наводно сите биле реплики направени да одговараат на оригиналните. Јас не би се сложил со тоа, зашто таму имаше баш Мола? 60. <laughs> Ги снимав. Кој сака може да му ги покажам на, на мојот iPhone. Оригинал со пропратен текст. Страф и ужас. Ама историјата ја води Господ Исус Христос. И на крајот тој доаѓа по втор пат оправдано. Не доаѓа како турист. Тој го почнал делото на планот на спасението, тој и ќе го заврши. Доаѓа по тебе и по мене. Само едно ќе бара и ќе очекува дали сум му бил верен. Зашто на крајот најубавите зборови ќе бидат добро, слуго, добар и верен. Над многу сум те поставил. И ќе бидеш на многу. Влези во радоста на твојот Господар. Влези во царството каде што ќе нема разделби. Царството на мир, радост, здравје, вистина, вечно царство, Божјо царство, златниот Ерусалим. Тоа ќе биде како 1.1.2. Многу скоро, толку скоро, што ќе бидеме изненадени. А ќе бидеме изненадени и од други некои работи што ќе се случат. Оние три големи изненадувања ги знаеме. Заедни што сме ги отпишале од спасените, ние што сме ги отпишале, ќе ги видиме со нас. А за некои за кои што сме ги држеле дека се звезди, ги нема, се угаснале. Второто чудо. И третото чудо, како воопшто јас, грешниот, сум помилуван сум добил милост Божја, сум спасен. Моја желба и молитва е сите ние со третата ангелска вест, која што треба храбро и неустрашиво, верно и преку на најмало кутренце кое што работи за својот газда, да одговориме на задачата на она одговорност што Господ дал да се родиш, да проживееш еден живот на патник, патник во двата смисла, и патник паталец, и, и патник што патува, и сите да стигнеме на крајната цел да бидеме заедно со Исус Христос. Амин.